Urriak amasei gaur osteguna da eta uberrion albistegia duzue berriozar irratiaren albiste kezuna, ze titularrarekin irekiko dugu gaurko albistegia, Xabi. Ba, garasi zarraluke kontzediariak berriozarko maia bereko pasaguneak kenduko duela jakitera eman du. Nafar gobernuko sustapen kontxeilaria den Luis Zarralukik jakitera eman duenez, Nafarrako maila bereko lau pasagune kenduko dira berriozarkoa, horien artean obrak asteko tramiteak urrengo urte hilabeteko lehen hilabetetan ingo dira, eta jakin denez HTaren makro proiektu aurrera joan edo ez, berriozarko maila bereko pasaguneak enduko da, baita ezkirotz, izurdiaga eta garinoa ingoa ere. Berriak berri zehaztasun eta detaileta ziarroteko berriozarko alkatea den xabilasak, kontseillariarekin bilera izango du urriaren hogeita lauean. Aralarren biltzar irekia. Aralar talde politikoak deialdia luzatu du bere bazkide eta elkarren begiko direnak biltzar batean biltzeko. Biltzarrau gaur ostegunarekin arratsaldeko zazpi itarretan kulturgunean ospatuko da. Horretan bildurikoak legegintzaldiaren balorazioa egin eta urrengo hauteskunde eta zarituko dira. Eta bestetik natur eskolan dantza integrala egiteko aukera zabalik. Suma konkausa elkarteak dantza integral saio bat antolatu aurko horretan mugimendu libre eta sortzaileak landuko dira Mirian Ortegaren eskutik. Interesdunek natur gelara urbildu barko dira gaur esan bezala arratxeldeko seietan. Mendias diardu zirekiko dugu gaur eh, kiroleen atala. Alaxe xabe Labarga elkartekoak larun batarekin hiru erregi mailara mendi irtera bat eginen dute. Irtera urdutegi atalekoa honedik zehaztu gabe dago, baina aurretik hostiralarekian berriozarko mendizalea den Xavier Anduezaren eskutik hitzaldi emanaldia gozatuko dute. Hau Labarga elkartean haldeko 7 izango delarik. Eguraldi azmintzatzok egunea du gora, zer dio gaurko iragarpenak, arazi? Zerua odeitxu, egongo dela dio gaurroko iragarpenak, erdi mailako odeiak eta goi odeiak nagusituz. Goizean, euri txekia ingo du eta aizteari daukionean, ego mendebaldeko aize bizia ibiliko da, bola da gogorrekin temperaturak gaur gutxi igoko dira. eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago dato orduetan berriozar irratiaren sintonian FMko eun puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten Música